riječi Teuhida. Ašhadu riječi s kojima su zemlja i nebesa podignuti. La ilaha illa Allah. Obožavanje isključivo Allaha jedino. La ilaha illa Allah. Riječi koje je Allah Đelešanuhu učinio prirođenim svim stvorenjima. La ilaha illa Allah. Na ovim riječima je uspostavljena vjera. La ilaha illa Allah. Određena kibla i isukane sablje borbe na Allahovom putu. La ilaha illa Allah. Muže koje vodi Allahu svakog onog ko se za njega uhvati. La ilaha illa Allah suštinsko pravo Allaha Đelešanuhu prema njegovim robovima la ilaha illa Allah riječi spasa iz vječne vatre la ilaha illa Allah riječi Islama la ilaha illa Allah ključ vrata dženneta šehadu an انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا الله يسمو samo jedan Bog.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 Ehli Sunna u Al-đema složio oko toga da je iman riječ i dijelo i da po tim stvarima se podrazumijeva pet osnovnih stvari riječi srca, riječi jezika, dijelo srca, dijelo jezika i dijelo venskih organa – gdje u osnovi postoji glavni problem, a to je pitanje dijela. Gdje ehli sunna wal džema vidi da su dijela iman. Vidi da su dijela iman i naravno svakako da su dijela iman da ona spadaju u čovjekovu vjeru i da je to din koji čovjek ispoljava gdje na takav način braćo moja draga cijene sestre sve što čovjek uradi od ibadeta od namaza od posta od hađa ali isto tako i mnoge druge vrste ibadeta poput činjenja dobročinstva svojim roditeljima poput održavanja rodbinskih veza sve to spada u iman i oko toga vodi se uglavnom polemika i rasprava između ahli sunneta wal džamata s jedne strane i po pitanju desničara i ljevičara, ako možemo tako da kažemo. Gdje su se pojavile strane kao što su murđije, blaži i oni žešći koji su pokušali osporiti činjenicu da dijela nisu iman. Ebu Hanife rahmetullahi alejhi zajedno sa učenjacima Kufe zastupao je činjenicu da je iman u srcu, da je iman na jeziku. A što se tiče dijela, dijela nisu od imana, nego dijela su obavezna, ona predstavljaju bogobojaznost, mora i čovjek raditi, ali ne ulaze u iman. Došli su drugi, sa druge strane, Haridžije i Muatezile, koji su rekli iman je sastavni dio, ali ako ode dio dijela, ode čitav iman. Došao je Ehli Sunna u Al-đama između ove dvije krajnosti, kako smo spomenuli, gdje iman spa, stavlja u sastavni dio, gdje dijela stavlja u sastavni dio imana, ali ima dijela koja su uslov za ispravnost namaza, za ispravnost imana, dok s druge strane ima dijela koji nisu uslov, nego samo nadopunjuju čovjekov, čovjekov iman. Mnogo je dokaza kroz Kur'an, mnogo je dokaza kroz sunnet Allahu poslanika sallallahu da dijela spadaju u iman. Jedan od njih jeste svakako kuranski ajet gdje Allah subhanahu wa ta'ala direktno spominje namaz kao iman. Gdje kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت فولوا وجوهكم شطرا gdje prilikom promjene kible Allah subhanahu wa ta'ala je naredio Allahom poslaniku sallam koji se okretao prema nebesima da iščekujući kada će doći više promjena kible očekivao je poslanik sallam da mu se promijeni kibla da se okreće prema Mekke jer su muslimani 18 mjeseci okretali prema Kudsu pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio ovaj kuranski ajed gdje je došlo do promjene kible pa su židovi ubacili određene šubhe, određene sumnje ashabima Allahu poslanika sallam, šta će biti sa vašim namazima koje ste obavljali prvoj kibli pa Allah subhanahu wa ta'ala objavio kuranski ajet وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَعْ إِمَانَكُمْ neće Allah propastiti vaš iman Mufesiri kažu, to jest namaz, gdje je Allah subhanahu wa ta'ala direktno namaz nazvao imanom. Namaz je iman. Na ovakav način ovo je jedan od najdirektnijih kuranskih ajeta koji upućuje, koji upućuje da je dijelo sastavni, sastavni dio iman, imana i da ne možemo razdvajati dijela od, Allah, od, od vjere čovjeka. Također, dolazi čovjek Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i kaže Allahu poslaniće šta misliš ako ja budem klanjao propisani namaze šta misliš ako budem postio Ramazan i budem halal smatrao halalom i haram haramom hoću li ući u džennet kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam hoćeš Obratite pažnju, ovaj čovjek pita za namaz, ovaj čovjek pita za Ramazan, ovaj čovjek pita ako bude uhalalio ono što je Allah uhalalio i ako bude zabranio ono što je Allah zabranio, hoće li ući u džennet? Kaže Allah poslanik sallallahu alihi wasallam, hoćeš. Evo ga, iman. I mnogo je drugih dokaza, kažemo, kroz Kur'an i sunnet Allahu poslanika, sallallahu alaihi sallam, po pitanju toga da djela ulaze, ulaze u iman. Tako da je u početku, kako kaže Ebu Ubejd al-Qasim, musallam, u početku u Mekki obaveza je bila muslimanima, ashabima Allahu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da kažu la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Nije bilo namaza, nije bilo posta, Post je propisan tek druge godine po hijđri. Nije bilo hađa. Hađ je propisan tek devete godine po hijđri. Obratimo pažnju, braću i sestre. U početku je bila obaveza da čovjek posvjedoči jezikom, jezikom La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. I to je bio ima, naravno, sa srcem, sa objeđenjem, sa jakinom i tako dalje. Obratite pažnju. Ali nije bilo posta. Nije bilo namaza. Nije bilo zekijata. Nije bilo hađa. Nije bilo džihada na Allahovom putu. Čak džihad je bio zabranjen. Nije smio niko da digne da se brani, obratite pažnju, da se ne bi napravila šteta, da se ne bi zatro islam u korijenu. Jer su muslimani bili previše slabi. I na tome je ostao iman. I ko je umro od ashaba na ovome, bez namaza u tom vremenu. Umro je sa imanom. Jer to je bilo značenje imana. Koji je umro od ashaba sa prvom kiblom, gdje se okrećao prvoj kibli, a nije dočekao živ drugu kiblu, umro je isto tako sa imanom. Koji je umro od ashaba prije nego što je alkohol zabranjen, jer bilo je ashaba koji su dotada pili alkohol. Umro je sa imanom, braćo moja draga, cijenjene sestre, obratite pažnju kako se iman nadopunjavao, kako se vjera nadopunjavala, jer su u bici na uhudu neki ashabi poginuli gdje dotad još nije bila došla zabrana pijenja alkohola. Tek nakon bitke na Uhudu dolazi zabrana pijenja alkohola, pa su neki munafici počeli da ubacuju šupe Allahom ashabima. Kaže, šta će biti sa onim ashabima koji su poginuli u bitci na Uhudu, a pili alkohol? Pa je Allah subhanu ta'ala objavio da oni nemaju grijeha. Jest? Obratimo pažnju. Tako se iman nadopunjavao i sve je bilo iman. Sve je bilo iman, dok ni Allah subhanahu wa ta'ala na 83 dana prije smrti Allahu poslanika sallallahu ve sellem objavio kuranski ajet El jaume akmaltu lakum dinakum wa atmemtu alaykum ni'mati wa raditu al l'islame dina. Ja sam vam vašu vjeru danas upotpunio, din se upotpunjava. Na 83 dana prije smrti Allahu poslanika sallallahu alejhi na Arefatu, Allah subhanahu wa ta'ala objavio je Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da je upotpunjena vjera, upotpunjen iman, din upotpunjen. I zadovoljan sam da Islam bude vjera. E, ovo je jasan i direktan dokaz da se ljudi razlikuju sada, braćo moja draga, cijenjene sestre, po pitanju čovjekove vjere, po pitanju imana. Jer nije isti iman, nije isti iman poslanika. Nije. Čak međusobno poslanici nisu isti, jer Muhammed s.a.v. je najbolji i najudabraniji. Nije su isti muslimani, jer postoje stepenice, stepenovi, Na prvom mjestu Ebu Bekr radi Allahu ta'alanu. Općenito ljudi koji su bili siddiqijuni, obrate pažnju. A siddiq je onaj čovjek koji u svom srcu ima tako jako ubjeđenje, tako jako potvrdu imana da, kako kažu učenjaci, u njegovom srcu spržilo je, spržio je njegov iman, njegovo ubjeđenje, sve šubhe i sve strasti. U njegovom srcu nema strasti za bludom. U njegovom srcu nema strasti za prohtjevima. U njegovom srcu nema sumnji. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Da su pravi vjernici oni koji vjeruju Allaha i njegovog poslanika i nakon toga ne sumnjaju. Pa stepen ovih Allahovi iskrenih robova je veći od stepena nekih drugih vjernika, obrate pažnju, onda stepen šehida sigurno da je veći od ljudi koji nisu šehidi. I tako se ljudi razlikuju po pitanju imana gdje dolazimo do nove mesele, novog pitanja, a to je da iman se snižava i smanjuje. Jeste, iman se povećava i iman se snižava shodno činjenju dobrih dijela, shodno s druge strane koneći se harama. Došlo je šest kuranskih ajeta gdje direktno Allah subhanu wa ta'ala spominje da se iman povećava, povećava obrate pažu jer nigdje u Kur'anu nemate spomenuto da se iman snižava. Ali kada je Sufjan ibn Ojine, rahmetullahi alejhi, bio upitan da li se iman povećava i snižava, rekao je – Elejse takle une, fezadehum imana. Zar ne čitate u Kur'anu da Allah subhanahu wa ta'ala kaže da im iman povećao? Pa su pitali, ali da li se iman snižava? Pa je rekao, nema ništa da se povećava, da nije podložno snižavanju. Pa, jedan od dokaza koji direktno govori o tome da se vjernici da se vjernicima povećava iman, Kaže Allah subhanahu wa ta'ala alladhina qala lahumun nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Oni kojima je bilo rečeno, kojima su ljudi rekli, ljudi su se okupili oko vas, protiv vas. Zato i se bojite. Pa im je Allah subhanahu wa ta'ala povećao iman i rekli su hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ovo Allah subhanahu wa ta'ala govori braćo i sestre o ashabima koji su bili u Medini nakon bitke na Uhudu, gdje su mušnici u Mekki počeli da pripremaju svoje saveznike, da se ukupljaju u borbi protiv Islama i muslimana i da dođu u Medinu i da u korijenu sasijeku muslimane. Pa je to povećalo samo iman vjernicima. Iman vjernicima je to samo povećalo, i rekli su dovoljno nam je Allah i divan li on, divan li on zaštitnik. Također Allah subhanahu wa ta'ala govori po pitanju ashaba prilikom bitke na Hendeku, gdje je došlo 10.000 mušrika zajedno sa plemenima, sa aveznicima poput plemena Gatafan, gdje su na nekoliko par kvadratnih kilometara okružili muslimane, oni ispred, iza leđa muslimana u pozadini obratimo pažnju pleme Benu Kurejda, židovsko pleme koje je prekršilo ugovor koje je imalo s poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Jer poslanik sallallahu alaihi je sklopio ugovor kada je došao u Medinu sa židovima napada nju. Jeste. Gdje su židovi morali da brane Medinu zajedno sa ashabima, sa muslimanima. Jeste. Pa su prekršili tada ugovor. Unutra su počeli munafici da prave potrese, da šire dezinformacije, da prave paniku i nered u redovima muslimana kao što je to običaj njihov, gdje sta, stalno rovare, stalno prave fesad, samo nek se talasa, samo nek nije mirno među muslimanima. U tom trenutku obratimo pažnju kako iman se kod ljudi povećava – ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما kad su vjernici vidjeli saveznike koji se okupili protiv njih rekli su ovo je ono što nam je Allah obećao i njegov poslanik I istinu je rekao Allah i njegov poslanik pa im je to samo povećalo iman i njihovu pokornost jest jest samo im je to povećalo iman iman Jer je to Allah subhanu ta'ala obećao vjernicima da nema rahatluka na dunjaluku. Da neće vjernici biti ostavljeni ako budu rekli mi vjerujemo. Hasiban nasu u jutrahu en jakulu amanna wa hum la juftanun. Misle ljudi ako budu rekli vjerujemo da je dovoljno samo da kažu a da neće biti iskušavani. To je, braćo moja draga, tvrdnja bez dokaza. Isto ko što židovi kažu, neće ući u džennet osim židov. Wa kalu, yadkhul al-jannata illa man kana hudena u nasara. Židovi govore, ući u džennet samo židov, kršćani kažu, samo će kršćani ući u džennet. Allah Jelšanu kaže, tilke emanijuhum, to je pusta želja. Možete vi sanjariti koliko god hoćete. Možete vi sanjati, možete vi pričati koliko god hoćete. Čitav dan govori, ja ću džennet. Ali, braćo, moja draga, cijenjene sestre, pouka je za koga Allah subhanahu wa ta'ala kaže lejse bi emanijikum wala bi emaniji ahli kitab kaže Allah izza wa nije onako kako vi tvrdite muslimani niti kako oni tvrde obrate pažnju povod ovog kuranskog ajeta je bio što su muslimani počeli da govore počeli da govore naš poslanik je bolji od vaših poslanika i naša knjiga je bolja od vaše knjige. Oni su počeli da govori naš poslanik je bolji zato što je prvi, prije naš došao. Naša knjiga je bolja zato što je prije. Pa Allah što kaže, nije po vašim tvrdnjama, po vašim željama i nije po njihovim željama, nego ko bude radio zlo, dobit će za njega. Men jamel su, juđ za bi, dobit će za njega. Pa Allah subhanu tela onda kaže, Obratimo pažnju, ko bude musliman, bela men esleme veđhehu lillahi vahu muhsin, ko bude musliman i bude dobra djela radio, jeste, taj će ući u džennet, njega čeka nagrada. Tako da, prazna priča ništa ne koristi, neće čovjek biti ostavljen ako bude samo rekao i pričao, mora da to potvrdi mora da se dokaže u tegobama, a muslimani, ashabi su se u tegobama dogovor, pokazali, jer su vidjeli u tome da im je došlo obećanje od Allaha da neće biti ostavljeni, da će neprestano imati imati iskušenje. Također, Allah subhanu wa ta'ala direktno govori o uputi da povećava ljudima, mu'minima, vjernicima uputu, što je isto tako dokaz da se iman povećava. Da se iman povećava jer uputa šta je drugo nego dio imana. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala po pitanju ashaba, po pitanju onih mladića ashabul kehf, innahum fitjetun amanu bi rabbihim fazidnahum huda. To su bili mladići koji su vjerovali u svoga gospodara i Allah im je a, povećao uputu. Mi smo im povećali uputu, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, što je direktno dokaz da se iman, da se iman povećava. Također, Allah subhanahu wa ta'ala spomeni da se vjernicima povećava skrušenost. Pazite, a skrušenost je dio imana. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala opisuje prijašnje učenjake od ehlul kitaba, od sredbenika knjige, وَيَخِرُّونَ لِلَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُمُ خُشُوَا Da oni padaju Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu i plaču kad čuju Allahove ajete i Allah im poveća, poveća skrušenost, skrušenost, hušu. A u drugom kuranskom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala opisuje vjernike. Kad efraha mu'minun, spašeni su vjernici, alladhina hum fi salatihim khashi'un spašeni su vjernici oni koji su u svom namazu braćo i sestre skrušeni skrušeni tako da je Allah opisao mu'mine sa skrušenošću što znači da skrušenost pada u iman a u drugom ajetu po, spomenu Allah subhanahu wa ta'ala da povećava skrušenost tako da i po ovom pitanju ljudi se opet razlikuju, razlikuju, kažemo, u imanu. Neki su, neki su na većem stepenu, neki su na manjem. Ne može biti na istom stepenu čovjek koji od ashaba obrate pažnju, koji je prihvatio islam u početku, držao se Allahove vjere, bio čvrst u njoj, i umro na tome i ne može biti isti ashab koji je kasnije prihvatio Allahu subhanu wa ta'ala vjeru. Nisu isti. Nisu isti. Kod Allah subhanu wa ta'ala, braćo moja draga, nisu isti. Nisu isti učesnici bedra. I oni koji nisu učestvovali u bici na bedru. Zato kažu učenjaci da ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sellem nagrubo gledajući imaju tri stepena. Imaju tri stepence, tri deređe. Najbolji one koje Allah subhanu ta'ala spomenuo kao prvaci od ashaba, od muhađira i ansarija, jesu oni ashabi koji su prihvatili islam prije ugovora na Hudejbiji, prije sporazuma na Hudejbiji. To su oni koje Allah subhanu ta'ala spominje sabi kuna lavu aluna min hal muhađirine wal ansar, wal ladhine taba'uhum bi ihsanu radi Allahu anhu radu ane. Prvaci od ashaba, od muhađira i ansarija, s kojima Allah subhanahu wa zadovoljan, to su oni ashabi koji su prihvatili islam, bili s poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, do sporazuma na Hudejbiji. Nakon toga dolazi ashabi koji su prihvatili islam nakon sporazuma na Hudejbiji, a prije oslobađanja Mekke, poput Halida ibn Velida, koji je primio islam tek nakon sporazuma na Hudejbi. Treća grupa, treći stepen, jesu oni koji su privatili islam nakon oslobađanja Mekke, poput Ikrime ibn Džehla, sin Ebu Džehla, Ikrime, radi Allahu talanu, jedan od velike ashaba Allahu poslanika, sallam. Takođe, Ebu Sufjan, punac Allahu poslanika, sallallahu sallam, i tako dalje. Obratimo pažnju. Allah subhanu wa ta'ala u Kur'anu to jasno kaže – La jestavi minkum men anfaqa min qabl al-fath wa qatal. Ulaika a'zamu darajata min alladhina anfaqu min ba'di wa qatalu. Wa kullu wa'd Allahu husna. Nisu isti od vas, obraća se Allah subhanahu wa ta'ala ashabima. Nisu isti od vas oni koji su djelivali na Allahom putu i borili se prije oslobađanja Mekke, prije Hudejbije. Pazite, oni su na većem stepenu od onih koji su udjeljivali poslije toga i borili se na Allahom putu. A svima je Allah obećao dobro, jednim i drugima. Tako da postoji razlika. Postoji razlika. Jest. Nije isto obraćao i sestre biti u islamu od malena ili od mladosti i pokajati se Allahu subhanu ta'ala pred smrt u starosti Nije isto obožavati Allaha 30, 40, 50 godina ili 70 koga Allah poživi i nije isto obožavati Allaha wa ta'ala godinu 2, 5. Postoji razlika. Mada može Allah subhanahu wa ta'ala smilovati se čovjeku i uvećat mu njegova dijela i sa malo godina obožavanja. Ali govorimo o osnovama, postoji razlika. Jer se ljudi razlikuju po pitanju imana. Imana. Ljudi se razlikuju po pitanju ovih stvari na ovakav jedan način kao što smo spomenuli. Pa ako znamo, braću moja draga, ako znamo tu stvar, onda vodit ćemo računa o dijelima, o uzrocima koji povećavaju čovjekov iman. S druge strane, klonit ćemo se grijeha koji čovjekov iman, pazite, bilo u potpunosti da sruše, to su dijela koja čovjeka izvodi iz imana. Bilo riječi, bilo dijela, bilo riječi, bilo dijela, to je kod ehlu sunneta wal džema, jer ehlu sunneta wal džema vjeruje da ima riječi, ima dijela koja čovjeka mogu u potpunosti izvesti iz islama. Jest? Kod ehlu sunneta wal džema. Tako. A s druge strane, imate dijela, imate riječi koje ne sruše čovjekov iman u potpunosti, nego samo okrnje ga i umanje ga. Tako da, svaka pokornost koju je Allah naredio ili njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam ako je čovjek uradi njegov iman se povećava A svako griješenje koje Allah zabranio ili njegov poslanik sa selem, pa ga čovjek počini, taj grijeh snižava, smanjuje čovjeku, čovjeku iman. Braćo moja draga, cijene sestre, mnogo je haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji upućuju da se čovjek, vjernik, vrti između granice islama, zatim imana, zatim ihsana. Mnogo je dokaza koji upućuju na to da čovjek nekada njegov iman bude velik i uzdigne se na velike stepenove kao što to čovjek može osjetiti na sebi da ima želju za ibadetom da ima želju za radom da mu je iman se povećao a nekada osjeti da nema baš takvu želju da mu srce nije otvoreno prema ibadetu Nekada grijehe čovjek vidi velikim, pa makar oni bili i mali, a nekada, s druge strane, i velike grijehe čovjek vidi malim. Tako da sve to jasno, nedvosmisleno upućuje da se ljudi razlikuju po pitanju svoje vjere i da shodno tome imate ljude, ljude koji se natječu u dobru To su oni koji, ispo, koji ispunjavaju fardove, ispunjavaju vađibe. S druge strane, klone se veliki grijeha, klone se harama. Imate ljude koji su u sredini negdje, koji ispunjavaju vađibe, ali nemaju puno dobrovoljnih nafila. Klone se harama, ali čine ime kruhe. Imate ljude koji su nepravedni prema sebi. Nepravedni su se prema sebi jer ispuštaju vađibe. Ispuštaju određene farzove. Imate ljude takve koji čine čak i neka velike grijehe. Ali svi oni učestvuju u imanu. Svi su oni vjernici u Allaha subhanu wa ta'ala. Svi oni učestvuju da će ući u džennet kad tad. To je ono što Allah subhanahu wa ta'ala spominje u ajetu iz sure Fatir. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مكتسد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله Gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala mi smo dali knjigu u nasljeđe našim robovima koje smo odabrali. Obrate pažnju, Allah ih naziva svojim robovima, znači da su vjernici. Dali smo, smo im knjigu, svi učestvuju u nošenju Allahove subhanu wa ta'ala knjige. A od naših tih robova koje smo odabrali, neki su nepravedni prema sebi, čine harame, ne izvršavaju sve farzove. Prođe ih neki farz. Neki su umjereni, kažu mu fesiri rade vađibe, klone se harama, ali nemaju puno nafila. fila nemaju puno dobrih dijela koji nisu vađib. S druge strane, čini me kruhe, a imate ljude koji se natječu u dobru. Čovjek kojime ne može se desiti da počini veliki grijeh. Ne može se desiti da mu ga prođe farz. To je, vraćo moja draga, značenje haditha koga bilježi imam Buharija i Muslim, koga šehhul Islam ibn Taymiye postavlja kao temelj po pitanju mesele namaza, po pitanju ostavljača namaza da li izlazi iz islama ili ne. Da li ostavljanje namaza, ako čovjek prihvati islam, ako čovjek prihvati islam i smatra, vjeruje da je obaveze namaz, pa mu se desi da poneki namaz propusti, Da li ga to izvodi iz vjere ili ne? Hadith koga bilježi imam Buharija i Muslim od Ubade ibn Samita radi Allahu ta'ala anu. Gdje kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam za davanje prisege, dajte mi prisegu, ba je uni, ala la tušriku billahi še'a. Dajte mi prisegu da nećete širka Allahu subhanahu wa ta'ala, I onda Allah poslanik sallallahu alejhi spominje da mu daju prisegu za pet vakata namaza. Obratimo pažnju. Pa nakon toga kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Ko bude od toga čovjek ispoštovo, odnosno ko bude od toga čovjek propustio nešto, bit će mu to na dunjaluku ako bude kažnjen kefaret. A ako ne bude kažnjen za to na dunjaluku, Allah subhanu wa ta'ala ako ga bude htio kazniti, kaznit će ga na ahiretu, a ako mu bude htio oprostiti, oprostit će mu. Ovaj hadis od Ubad ibn Samita radi Allahu ta'ala anhu koga bilježi kažem imam Buhare i Muslim je jedan od najjačih i najjasnijih haditha braćo moja draga da se ne može čovjek koji kaže ja smatram da je namaz obaveza ja smatram ja vjerujem da će Allah subhanu wa ta'ala mene pitati za namaz obrate pažnju ali mu se desi da zbog ljenosti zbog nemara, zbog gafleta, ostavi namaz dijelimično, nekad klanja, nekad ne klanja, ne možemo ga smatrati nevjernikom u Allaha subhanu wa ta'ala. Obratite pažnju. Jer Allah u poslanih sallahu kaže ko bude nešto od toga ispustio, pa bude na dunjalu kažnjen, to mu je kefaret. ako ne bude, kaže na dunjalu za onda na sudnjem danu ako mu bude Allah htio prosto prosto ako bude htio ga kazniti, kaznit će ga. Jer da je nevjernik takav čovjek, kakve bi bilo smisla? Kako bi bilo smisla da mu Allah subhanahu wa ta'ala, da kaže Allah poslanik da će mu Allah oprosti Allah neće nevjernik oprostiti. Jest, neće Allah subhanahu wa ta'ala nevjernik oprostiti. Tako da, ovo je stav većine islamskih učenjaka većine islamskih učenjaka. Da čovjek po pitanju namaza, ako kaže, ako vjeruje da je namaz obaveza, da je stup islama, da je rukni islama i tako dalje, ali zbog ljenosti, zbog nemara, zbog gafleta, zbog određenih stvari koje on ima kod sebe, zbog neznanja i tome slično, propusti neki od namaza, na ovakav način, na ovakav način, kako smo rekli, ne možemo takvog čovjeka, ne možemo takvog čovjeka proglasiti nevjernikom i reći da on nije nevjernik, jer Allah poslanicom kaže ko bude nešto od tih stvari, a prethodno je spomenut namaz, ko bude neko od tih stvari, a, okrnio, ne bude došao sa njima pred Allahom subhanu wa ta'ala, ako bude na dunjalku kažnjen, to mu je kefaret od kuplina, ako ne, na ahiretu kod Allah subhanu wa ta'ala, na sunnjem danu, ako bude Allah htio oprostiti, oprost će mu, a ako bude htio kaznit, kaznit će ga, što znači da taj čovjek nije nevjernik, jer da je nevjernik, ne bi Allah poslanik sam rekao da će mu Allah subhanu wa ta'ala, ako bude htio oprostiti, jer nevjerniku Allah neće oprostiti. Braćo, moja draga, cijenjene sestre, iman, kažemo se na ovakav način, kreće, povećava i snižava, povećava se sa pokornošću Allahu subhanu wa ta'ala, a snižava se sa griješenjem, sa griješenjem. Pa neko drži psa, na primjer, u kući, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu od Abdullah ibn Umara radijallahu ta'ala anhu kaže da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ko bude držao psa osim psa za stražu ili psa koji je podučen za lov osim ova dva slučaja koja je spomenuta u ovom hadisu svakoga dana sa njegove vage otiće dva kirata Allah subhanahu wa ta'ala će mu odbiti od njegovih dobrih dijela dva kirata, a jedan kirat je kao brdo Uhud, 7 km širine. Brdo Uhud je inače 7 km otprilike širine, ogromno brdo koje se nalazi neposredno u samoj blizini Medine Allahu poslanika sa selam. Dva kirata, tako velika ogromna brda, odu dobrih dijela njegovih, njegovih ako bude držao psa u kući ili kod kući. Ali čovjek koji bi to uradio, znači li to, braćo moja draga, da njegov iman je u potpunosti otišao? Ne, ne znači. Ne znači, iđma umeta po ovome pitanju. Kao što s druge strane, braćo moja draga, opet kažemo, postoje hadise Allahu poslanika, sallam, koji upućuju da se ljudi razlikuju pa je Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem obavijestio po pitanju jednog sna sna da je vidio u snu ljude bili su to mu'mini, vjernici koji su dolazili i prolazili pokraj Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem na sebi su imali košulje neki su imali košulje ogrtače čija dužina je dopirala do prsa. Drugi su imali ogrtače, košulje, čija dužina je dopirala ispod toga. I kaže Allahu poslanik wa urida ala Aliye Omer ibn Khattab wa alayhi qamisun yajurru. Pa ja sam vidio, kaže Omer radi Allahu ta'ala anhu, na sebi je imao košulju koja se vukla po zemlji. Toliko je bila dugačka da se vukla. Ovo Allahu poslanik sallallahu alejhi ve vidio vidio u snu. Hadis bilježi inače Buhari i Muslim. Pa su rekli, Fema أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ Kako tumačiš taj san? Pa rekao Allah poslanik sa selem, tumačim ga kao vjeru. Obrate pažnju. Allah poslanik sa selem vidio grupe vjernika. Neki su imali dužu odjeću, neki su imali kraću. A najdužu odjeću među njima koji je vidio, bio je Omer radi Allahu ta'alanu, koji je imao tako dugačku odjeću koja se vukla po zemlji. Ovo je u snu. U snu. Pa je Allah poslanih zlalisele nam to protumačio kao najduži ima, najveći iman. Najveći iman. Zato, zato nemoj biti od onih koji će koji će klasificirati ljude odma zbog grijeha, zbog izostavljenih vađiba, zbog izostavljenih farzova između kufra, kufra i imana, jer pogledaj kako se ljudi vjernici razlikuju po pitanju, po pitanju svoga imana. Koliki je samo bio iman Ammara radi Allahu ta'ala anhu. Za koga kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, muli Ammarun imana ila mešašihi kaže Ammar radijallahu ta'ala anhu, kaže Allah poslanik za Ammara, ibn Jasira, iman Ammara je toliko napunio da je došao do njegove srži, do kostiju, odnosno do srži njegovih kostiju. Pa ako ovako jedan ashab radi Allahu ta'ala anhu, za njega Allahu poslanik sallam kaže da je iman došao do njegove kostiju, do srži njegove da je čitav u imanu, sigurno da neki drugi mimo njega nisu takvog imana. Što znači da se iman povećava, što znači da se iman snižava, što znači da su ljudi različiti, zato je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio džennet koji se razlikuje od stepenova, stepenova, i za svakog razlika od svakog do svakog stepena, je kao razlika između nebesa i zemlje, braću moja draga. Wali men hafe me kame jannatan. džennetan. Braćo, ko se bude Allah bojao, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, imaće dva dženneta. Imaće dva dženneta, što znači da će biti vjernika koji neće imati dva dženneta. Zar isti čovjek koji će ući među prvima u džennet? Zar isti čovjek koji će ući u džennet bez toga da bude u džennemu? I zar isti čovjek koji će ući u džennet nakon što provede mnogo godina u džennemu? Nakon što postane kao ugalj? Zar niste čuli Hadith Allahu poslanika sallallahu koga bilježi ima muslim u svom sahihu, stanje posljednjeg čovjeka koji će ući u džennet. Posljednji čovjek kako će ući u džennet? Podugačak hadis. hadith je negdje na oko dvije stranice Buharinog, uh, eh, te muslimovog sahiha, gdje Allahu poslanik sallallahu detaljno pisao kako će taj čovjek, posljednji čovjek, ući u džennet. Braćo, zar taj čovjek koji posljednji uđe u džennet, koji će biti sav izgoren, koji će postati crn kao ugalj, zar može biti on isti kod Allaha subhanahu wa ta'ala i onaj koji je išao pravo bez polaganja računa ili onaj koji je položio račun, polagao račun, pa ušao u džennet, zar neće ljudi preko sirata prelaziti, braćo moja draga, neki kao brzinom munje, neki jahajući, neki brzinom vjetra, treći trčajući, četvrti hodajući, a neki će puzati, gdje će biti, čas će i vatra zahvatiti, čas će ustati, ići i tako dalje. Neki će pasti u džahannam. Zar neće shodno tome imati svjetlo, shodno jačini svoga imana, shodno jačini svojih dijela, Ali pogledajte, svi mu'mini, koji učestvuju znači u osobini imana, koji kod se budu imali trunku jednu la ilaha illallah. Kad tada će ući u džennet. Njima je džennet zagarantovan. Ali definitivno postoji među njima znači razlika. Među njima razlika jer nisu isti. Nisu isti. I zato veoma je opasno generaliziranje stvari veoma je opasno generaliziranje ljudi. To su veoma opasne stvari, zato je odlika šehhul Islama ibn Taymije, rahmetullahi ali, da je bio pravedan kad je govorio o mnogim meselama, kad je govorio o ljudima. Braćo, stavljao je na vagu, ocjenjivao je na ovakav način i to je metodologija ehli sunnete wal džama. Kod jedni i drugi, kod jedne krajnosti i drugi krajnosti nema toga ovi su se zapucali u jednu stranu, oni se zapucali u drugu stranu. Ovi kažu, dovoljno je da čovjek kaže la ilah ilu <clears throat> Dovoljno je da čovjek kaže, a? Drugi kažu, ne, ne. Nije to dovoljno. I nije dovoljno da čovjek radi. Nije dovoljno da čovjek a, obavlja namaz. Nije dovoljno da daje zekijat dovoljno je samo da uradi jedan veliki grijeh i gotovo izlazi iz Allahove subhanu wa ta'ala vjere. A zaboravili su tekstove tekstove Allahov poslanika sallallahu poput haditha od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu koji kaže al mu'minu al qawiyyu khayrun wa habbu ila Allahi min al mu'mini al da'if wa fi kulli khair jači vjernik je bolji i draži Allahu subhanahu wa ta'ala od slabog vjernika. A u jednom i u drugom je hajr. I u jakom vjerniku i u slabom vjerniku je šta? Hajr. Ali pogledaj kako je Allah u poslanik sallallahu napravio razliku između jakog i slabog vjernika. Što ti jasno upućuje što ti jasno upućuje brate i sestro da se iman povećava i da ima ljudi koji su jačeg imana i da ima ljudi koji su slabijeg imana i da ima ljudi koji koji šeitan zavede koji zbog nefsa zbog strasti padnu u grijehe on voli Allaha voli poslanika sallam on ima kod sebe imana i možda i klanja, i možda i posti, ali se desilo omaklo mu se da je možda počinio neki od velikih grijeha. Možda se ogriješio o kamatu. Možda je ne do Allah i pao u blud. Možda je ne do Allah subhanu wa ta'ala pao u iskušenje i pio alkohol. Ne može on biti isti kao onaj vjernik koji to ne radi. Koji se klonio toga. Ne može biti isti. Nikako. Ali, pitanje glasi ovdje, i to je ono oko čega pričamo i govorimo, je li taj čovjek vjernik ili nije. Ako takav čovjek preseli Allahu, hoće li čovjek ući u džennet ili neće? To je pitanje i to je ono oko čega govorimo tokom ovih, tokom ovih predavanja. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Sebabu muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr." Psovanje muslimana je griješenje, a borba protiv njega je kufr. Obratite pažnju. Kufr Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi Imam Buhari, a također bilježi ga i Muslim. Psovati muslimana je izlazak iz pokornosti, fisk, pokvaranjaštvo. Da čovjek opsuje, opsuje svoga brata muslimana je pokvaranjaštvo. Borba protiv njega, borba protiv njega je kufr. Udariti svoga brata, dići ruku na njega, dići oružje, braću moja draga, ovo spada, ovo spada u grije od velikih, od velikih grijeha, ali postavlja se pitanje, postavlja se pitanje, da li U ovakvom u ovom slučaju ovdje kufr znači kufr koji čovjeka izvodi iz vjere ili znači da to nije kufr veliki kufr, veliko nevjerstvo koje potpuno anulira, potpuno negira, potpuno poništava čovjekovu vjeru. Ehlu sunna wal džema, ovaj hadith Allahu poslanika, sallam, i druge hadithe na ovakav način tumači da ne podrazumijeva se ovdje nevjerstvo koje čovjeka izvodi iz Islama. Jeste, braćo moja draga, da je Allah subhanahu wa ta'ala zaprijetio ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما ko bude ubio čovjeka vjernika mu'mina svjesno sa predumišljanjem kazna za njega je džehennem, obratite pažnju. Pet kazni je Allah subhanu wa ta'ala spojio ovom kuranskom ajetu i nigdje nećete naći u Kur'anu da je više kazni prijetni Allah subhanu wa ta'ala sastavio kao što je sastavio za ubijstvo čovjeka vjernika. Pet kazni. Pet kazni. Prvo, fa jazauhu Njegova kazna je za Haliden fiha, ostaće dugo u njemu. Ne kažemo vječno, obrate pažnju. Haliden fiha, dugo u njemu. Treće, wa gadib Allahu alih. Allah će se rasrditi na njega. Četvrto, wa la'ana, Allah ga je prokleo. Ubicu. Vjernika, mu'mina. Wa adda lehu azaben azima. I peta stvar, Allah mu je pripremio žestoku kaznu. Kaznu. Ali sad se postavlja pitanje, da li je taj ubica koji je ubio vjernika muslimana, mu'mina, da li je izašao iz Islama kod ehlu sunnete vol džemane? Ne. Zato kaže imam Barbehari u šerhu sunne. I vidimo namaz, dženazu namaz, da trebamo klanjati. I bludniku ko, nad kim je izvršena šerijaska kazna kamenovanja. Pazite. I vidimo da trebamo klanjati dženazu i ubici. Svejedno da li ubio sebe, da bude samo ubica. Jer muslimani klanjaju muslimanu i samo ubici dženazu. I vidimo da trebamo klanjati dženazu isto tako ubici muslimanu koji je ubio drugog muslimana. I vidimo da trebamo klanjati dženazu namaz nad kim je izvršena šerijaska kazna, hadda. Jest. Ovo je akida ehlu sunnata wal džama'a, jer Allah poslanik sl. sl. je klanjao dženazu. I maizu je leslemiju nad kim je izvršena šerijaska kazna. Klanjao Allah poslanik sl. sl. odnosno halalite, nije poslanih sl. direktno klanjao majzu. Lapsus, nego je naredio ashabima da klanjaju, nije on direktno klanjao, ali je naredio ashabima da mu klanjaju. Kao što je klanjana dženaza ženi, Gamidiji, koja je počinila blud, pa je također izvršena šerijatska kazna nad njom nakon što je došla i priznala blud Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Zašto? Zato što ti ljudi ne izlaze iz islama, ne izlaze iz imana zbog tih dijela. Jer kaže Allah poslanik s.a.v. po pitanju ubice, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَتِّبَعُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَوْنِ لَهِ بِحْسَانِ A kome bude oprošteno od njegovog brata, pazite, ako porodica ubijenog oprosti ubici, Allah šanu kaže فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ kome bude oprošteno od njegovog brata. Znači naziva porodicu ubijenog sa ubicom bratom ako mu oprosti, obrate pažnju. Što znači da nije prestalo bratstvo u islamu sa tim činom. Ono ostaje u okrilju vjere Islama. Također Allah poziva dvije skupine vjernika ako se sukobe. Opisuje sa osobinom imana o im taifatan min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Ako se dvije skupine mu'mina sukobe, onda popravite stanje među njima. Bez obzira što su digli oružje, jedni na drugi. Opet Allah subhanahu ta'ala opisuje i poziva a, sa osobinom imana, što znači da to čovjeka ne izvodi iz imana, jeste da se na njega odnosi ove žestoke prijetnje, jeste da je u velikoj opasnosti, jeste, jeste, ali pitanje imana, čovjek, čovjek ostaje u vjeri. Tako da Ehlu Sunna u Al-đema počinio se velikih grijeha, počinio se velikih grijeha, ne izvodi iz okrilja imana. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi za vaš trud i za vaše strpljenje. riječi Teuhida. Ašhadu riječi s kojima su zemlja i nebesa podignuti. La ilaha illa Allah. Obožavanje isključivo Allaha jedino. La ilaha illa Allah. Riječi koje je Allah Đulešanuhu učinio prirođenim svim stvorenjima. La ilaha illa Allah. Na ovim riječima je uspostavljena vjera. La ilaha illa Allah. Određena kibla i isukane sablje borbe na Allahovom putu. La ilaha illa Allah. Muže koje vodi Allahu svakog onog ko se za njega uhvati. La لا إله إلا الله Suštinsko pravo Allaha Đelešanuhu prema njegovim robovima. لا إله إلا الله Riječi spasa iz vječne vatre. لا إله إلا الله Riječi Islama. لا إله إلا الله Ključ vrata dženneta. Ašhadu an la ilaha illallah. انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا الله يسمو يدن jedan Bog. Hvaljen Zar ima dijete? Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. I Allah je dovoljan kao svjedok.